Ēterā kultūras oāze. Esiet sveicināti, cienījamie radio Marija Latvija klausītāji! Savu skanējumu sāk raidījums Kultūras oāze, un jūs sveicina tā veidotājs un vadītājs Normons Zariņš. Šīs dienas raidījumā paredzētā saruna ar žurnālisti Dainu Bruņinieci pārcelta uz vēlāku laiku. Šie apstākļi pamudināja mani ātrāk uzrunāt koklētāju Ievu veidi. Ievu iepazinu pirms daudziem gadiem kādā no Latvijas evaņģēlisko kristiešu draudzēm. Pērnās vasaras dziesmu un deju svētkos mani patīkami pārsteidza koklis spēlei veltītie lielkoncerti, starp to dalībniekiem arī Ieva. Skaists iemesls, lai pēc daudziem gadiem satiktos atkal. Sarunājamies par dzīvi, ticību un koklis spēles tradīcijas daudzveidīgajām izpausmēm. Raidījumā dzirdēsiet pašas ievas, radītās un izpildītās dziesmas un skaņdarbus balsī un koklei. Kultūras oāze ar Normundu Zariņu. Koklētāja sievas veidas dzīve aizsākusies Jūrmalā. Pēc Lielupas vidusskolas un Jūrmalas mūzikas vidusskolas absolvēšanas iestājusies Jāzepa Vītola Latvijas mūzikas akadēmijā, 2009. gadā ieguvusi profesionālo bakalaura grādu koklis spēlē, 2011. gadā maģistra grādu mūzikā, mācījusies arī arfas spēli. Mūsu sarunu iesākam par to, kā notikusi ievas sastapšanās ar kokli. Man bija deviņi gadi, kad uh, mamma izdomāja, ka es varētu iet mūzikas skolā. Un tad mēs uh, aizgājām uz mūzikas skolu, un sākumā neskādēļ mani pieteica čēla klasē. Uh, bet es atceros, ka tad, kad es sastapos pirmo reizi ar savu skolotāju, toreiz tā nu, bija vienkārši vēl satikšanās, nevis nodarbība. Uh, um, es nesajūtu nekādu ne prieku, ne kontaktu ar viņu, bija drusi nobijusies. Un eh, tad, eh, it kā pārpratuma dēļ, um, mani nu, vajadzēja māsai aizvest uz pirmo čēla nodarbību, bet māsa mani neaizveda, viņa kaut ko visai jaukusi. <laughs> Un, un tā nu es nokavēju savu pašu pirmo čēla nodarbību. Un, eh, un nezinu, kādēļ direktors ierunājās, ka varbūt man tomēr patiktu kokli spēlēt. Un, eh, un es pat nezinu, kā viņam ienāca tā doma prātā. Nu, labi, deviņos gados bija tā, ka vijoles vairs nevarēja sākt, eh, klavieres arī nē, jo tas jau tāds liels vecums īstenībā. Deviņi gadi tas jau <laughs> priekš instrumenta sākšanas ir, ir diezgan liels vecums. Eh, un tad mani ieveda kokles klasē, un es atceros, ka tur gan mani pārņēma tāds prieks, ka es nevaru <laughs> izskaidrot, kādēļ. Nu, labi, tā skolotāja bija tāda jauna, smaidīga. Un tā klase tāda lielāka un gaišāka, varbūt nekā čēla klase, bet man jau liekas, tā atpakaļ skatoties, ka tas bija tāds nu, pilnīgi varbūt pārdabisks, tāds dieva, dieva dots prieks. Mm, Nu, jā, un tā es sāku spēlēt kokli. Bijuši visādi periodi. Laikam lielākais lūzuma punkts bija 4. klasē, kad es mammai teicu, ka es metīšu kokli pa logu ārā. Un ka es darīšu jebko, tikai nespēlēšu kokli. Vienkārši. Bet es arī tagad novēroju, ka, ka ap to pusauģu vecumu mēdz uznākt bērniem tāds lūzuma punkts, kad nu, ļoti vairs negribās to, kas ir iesākts. Un tā man arī gadījās, <clears throat> bet kaut kā tomēr mamma pierunāja un es noturējos. Un tad ļoti āgri jau varbūt piektajā vai sestajā mūzikas skolas klasē Eh, es sajūtu, ka es vienmēr spēlēšu kokli. Es eh, sapratu, ka es gribu savu profesiju, savu nākotni saistīt ar kokli. Es jau to pilnīgi apzināti izvēlējos. Man vispār nebija šaubu, eh, jo man bija sajūta, ka tas ir vienīgais, kas man sanāk. <laughs> man bija sajūta, es zinu, ka ir tie talantīgie bērni, kuriem sanāk viss, un tad viņi nevar vien izvēlēties. Un, nu, labi, man padavās arī, teiksim, man patika latviešu valoda un literatūra. Un tā, bet, bet kokla bija kaut kas tāds unikāls ar ko es varēju pavadīt stundas. Es tiešām arī daudz vingrinājos, un, un man tas neapnika. Man laikam, nu, ja cita, citās jomās kādreiz man traucē mana lēnīgā daba, tad pie koklas tas man palīdzēja vienkārši pacietībā vingrināties tās stundas. Man, man nevajadzēja, lai būtu uzreiz rezultāts, lai es uzreiz varētu. Es varēju vienkārši tiešām kaut kādas taktis spēlēt un atkārtot un atkārtot, līdz man viņas sanāca labi. Uh, Un tā nu es izmācījos, jā, mūzikas skolā, pēc tam iestājos akadēmijā, kas, starp citu, bija tāds izaicinājums, jo man ļoti švaki gāja ar solfeģo, jo man muzikālā dzirde bija diezgan tāda slikta, tā bija tāda vājā vieta. Un man pat, es atceros solfeģo skolotāja, mm, tad, kad kaut ko runājam par iestāju eksāmeniem, viņa tā uzsvēra, nu, ja tu tiksi akadēmijā, tāda, <laughs> tu varēsi tur tā un šitā, un tad tur būs tas un tas. Viņi tā ļoti tā kā apšaubīja. Uh, un <laughs> vēl viens jautrs aspekts, uh, to vispār nedrīkst tādā īstenībā intervijās stāstīt tādas lietas, ka man bija um, Matemātikā man bija divnieks, no nu, tā kā centralizētajā eksāmenā. Divnieks, vienkārši divnieks, jo nu, matemātikas parasti uz intuīciju pilda. Esmu tāds intuitīvs cilvēks, radošs, tāds diezgan jā, un tad cenšos sajust līdzīgi kā loto vai tādu, nu, bingo loto kaut kādu sajustu skaitlīšus, kurus varētu tur ierakstīt, kuri piestāvēt, kas man nāk prātā. Daudz lielāks saprašanas par matemātiku man tā arī nav līdz šai dienai. Un tad es domāju, vai es ar to divnieku tikšu akadēmijā nu, matemātikā divnieks. Tomēr tad es vēl vispār pirms iestāju eksāmeniem aizgāju uz akadēmiju. Tā es arī jautāju, vai man vispār jēga stāties, ja man ir divnieks matemātikā. Viņa teica, laipni lūgt. <laughs> viņa teica, šeit jums nebūs matemātika jāmācās. Un es biju tik laimīga par to. Un vispār eh, par šo tā domājot, man nedaudz žēl par to, kas tagad notiek eh, tieši šobrīd izglītības eh, sistēmā. Jo es tā dzirdu, ka mm, ka vidusskolās un, un laikam pamatskolās arī ir tā, ka, nu, ka nevar dabūt um, beigšanas diplomu, ja ir kaut viens priekšmets nesekmīgs. Un man liekas, ka tas ir ļoti negodīgi. Jo kā jau mēs pēc visām šīm līdzībām, varbūt vizuāli, vizuāli varam stādīties priekšā, nu mēs nevaram katrs būt gan zivs, gan putns, gan, gan, gan nezinu, dzīvnieks, kāds ātrs. Ja? Mm. Mums katram ir, ir dažiem, kam ir līdzīgāk sadalīts tās spējas, bet ir tomēr gana daudz cilvēku, kam ir specifiski kaut kāds ļoti mm, liels talants un spējas vienā jomā, bet ļoti vājas dotības citā jomā. Un, Man liekas, ka tas ir jārespektē un, un, un jāatbalsta. Uh, nu, lūk, un tā es iestājos akadēmijā, un akadēmijā es jutos ļoti, ļoti, ļoti labi. Es um, Arī <laughs> pat eh, primārais, kas man nāk prātā, kad es stāstu, ka akadēmijā jutos labi, ir nevis mācību programma, bet es eh, iztēlojos, kā es staigāju pa gaitaņiem. Es jutos labi vienkārši tajā ēkā, ka tur ir vēsture. Es jutos labi mm, tādā eh, garā gaitenī, kurš bija ļoti šaurs un ar augstiem griestiem, kur iet garām tieši Jāzepa Vītola klasē, un, un vienā pusē ir fonotēka, un otrā ir Jāzepa Vītola klase. Uh, Eh, es jutos labi tajā vidē. Bet man palēmējās, ka man bija arī tiešām brīnišķīgi pasniedzēji. Man bija koklis skolotāja, kas tad, kad es iestājos, nu, pasniedzēja teiksmē Jansona, viņa vienkārši man apskāva. Un, un man tas tik daudz nozīmēja, jo, nu, kaut kādā ziņā, nu, es visu dzīvi Nu, es esmu vispār introverts cilvēks, un arī diezgan esmu daudz kautrējusies un baidījusies, un bijusi diezgan sasaistīta. Bet eh, pamazām, pamazām Dievs man ir vedis no tā ārā un trenējis, kā komunicēt ar cilvēkiem, kā nebaidīties. Un, un, un tad, kad es iekļuvu tajā akadēmijā, kurā man pat Sofģels Kotē teica, ja tu vispār tur iekļūsi, man sagaidīja ar apskāvienu, tas man ļoti daudz nozīmēja par baložu spārnu baltākā, kā jasmīna krūms. Par kristāla upi cidrākā, kā linu palagi saules pagalmos, kā pilns kausarā miesas ūdenī, tā mirdz kā ceļa radītāja uguns, tā siltumā pat putni ziemā sildās. Tā augšup dodas, bet tā soļi pazemībā pildās. kultūras oāze. Mums latviešiem ir divu veidu koklis – etnogrāfiskā un koncerta kokle. Lūdzu raksturot, ar ko tās atšķiras. Etnogrāfiskā kokla ir tas visi autentiskākais, tiešām varētu teikt, latviešu tautas instruments un instruments no senatnes instruments, kurš arī savā mūsdienu versijā diezgan minimāli atšķiras eh, no tā, um, no tā parauga, kāds varētu būt ticis spēlēts pat eh, pirms tūkstots gadiem, jo pilnīgi skaidra. <clears throat> Eh, pilnīgi skaidri pierādāma um, tā mm, koklis eh, eh, sen, senatne tieši gadu skaita ziņā īsti nav, bet ir versijas, ka jau apmēram tūkstots gadu eh, senā vēsturē latvieši jau spēlēja kokli. Nu, tāda pirmā koklīte <clears throat> drusciņi mm, vēl kļūdīties, vai nu no 13. vai 14. gadsimts bija tāds pirmais no nu, artefakts. Tā kā kokla, kokla kas ir tiešām atrasta izraku tajos arheoloģiskajos izrakumos, un kas ir šķiet, ka vēstures un mūzikas muzejā. Tā varētu būt jā, no 13. vai 14. gadsimta, un tad jau tur arī ir kādas rakstiskas vēstures, vēstures liecības. Uh, um, par kokli, kas ir jau diezgan sen spēlēta, un tā ir etnogrāfiskā kokla. Mm. Man jau liekas, ka viņi arī diezgan līdzīgi skan, ka tas tembrs ir, nu, vismaz, kad es pieskaros un spēlēju etnogrāfisko kokli, man liekas, nu, tur tiešām jāskan tā senatne. Man liekas, interesanti, ka tādu pašu kokli skaņu ir dzirdējuši varbūt mani vecvecāki vai vecvecāki, vec, vec, vec, vec, vec, vec, vec, vec, vec, ka tas kaut kur jau tā kā tādā zemapziņas atmiņā varbūt ir iesēdies tas tembrs. Bet koncepta kokla sāka attīstīties 20. gadsimta vidū. Kad nu, latvieši arī gribēja uz savu instrumentu izspēlēt kaut ko vairāk par tautas dziesmām, nu, arī pat ja tautas dziesmas, tad ar sarežģītākām apdarēm un sāka veidoties kādi ansambļi, un pat tautas mūzikas orķestrs bija izveidojies gadsimt, jā, 20. gadsimta vidū. Tā, tās, tās lielākās reformācijas ar to koklu notika. Um, nu, jā, un tad pamazām sāka augt stīgu skaits. Um, Pa vienai vienu un ar vien vairāk, jo gribējās plašāku diapazonu. Un tad vienā brīdī jau parādījās pārslēdzēji, tie nu, pustoņu pārslēdzēji, lai varētu iegūt bemolus un diezus. Uh, Jo nu, arī mūzika jau ienāca ar vien dažādāku Latvijā, un, un koklētāji arī gribēja spēt to izspēlēt, arī to, kas nāca no Eiropas. Un, Kādus arī klasikas un romantikas skaņdarbus spētos izspēlēt arī uz koklas. Nu, jā, tā arī attīstījās koncertu koks. Šobrīd koncertu koklē ir uh, apmēram 33 stīgas. Apmēram tādēļ, ka ir dažādi tie diapazoni, ir kādai, ka, kam apakšā vai augšā ir eh, pa vienai stīgai vairāk vai mazāk. Um, un, un, um, jā, tā kā iespējas ir lielas. Un, uh, Mēs diezgan daudz spēlējam arfas repertuāru, piemēram, nu, arī no klavierēm kaut ko pārņemam. Vienīgā tāda grūtība uz koklis ir, nu, ka nedrīkst pārāk strauji mainīties tonalitātes, jo katrs tas bemols un dievs, viņš jau katrs ir jāieslēdz tīri manuāli. Un, un tad, ja viens akords ir, piemēram, tīri do mažorā un pēkšņi otrs ir do diez <laughs> mažorā, tad tur sept Viņi tur varbūt slēdz, pēkšņi ir jāizslēdz. Nu, nu, jā, tur tad, tad ir jāizvēlās repertuārs tāds, kuru var izspēlēt, bet gana daudz m, mm, arī ir tādas skaņdarbi, ko mēs varam no no visdažādākā mūzikas klāsta, no romantismu, klasicismu, laikmetīgās mūzikas, eh, neakadēmiskās kaut kādas. Nu, nu, ar džēziņu mums jau gribās, jā, bet tik viegli nav, jo džēzā tomēr ļoti mainās un slīdas uh, muzikālais materiāls pa tām tonalitātēm. Bet kaut ko jau tajā virzienā mēs arī tā kā eksperimentējam, drusciņi mēģinam, nu vismaz drusciņi pieskarties arī, arī džēzam. Ieva ir arī komponiste. 2015. gadā klajā laida savu solo albumu Tīra sirds, kas uz to pamudina un iedvesmo. Es tev varētu ļoti smieklīgi atbildēt. Tas, kas ļoti slikti lasu no lapas, <laughs> no, no notīm, nemāk nolasīt nots, man nākās pašais atcerēt. Apmēram tā arī tas vispār aizsākās, jo tad, kad es bērnībā mācījos kokli, Uh, vienkārši nu, es pavadīju to ilgo laiku spēlējot un mācoties, un man vienkārši patika pašai kaut ko nu, sākt tur kā strīņšķināt un meklēt tā saskaņas un improvizēt un izdomāt un, un radīt. Un, uh, es diezgan daudz un bieži tā vienkārši spēlēju, kas ienāk prātā, uh, jo tā bija vieglāk nekā no notīm. <laughs> un, uh, un tā pamazām tas tā attīstījās. Un, uh, Un nu, tad jau kaut kad jau vidusskolas beigu posmā jau radās kādi pirmie skandarbi, kurus es pierakstīju. Un, uh, un tad nu, jau man tāda kāda kaudzīta ir ar skandarbiem sakrājusies. Nē, nu, tā, tā priecīgā lieta ir, uh, ka, ka tā nav vienkārši kaudzīta, kas tā man um, atvilknē. Nu, ka tie skandarbi liela daļa tiek arī spēlēti, ka, ka viņi skan, koklētājiem. Viņi tīri labi patīk um, un, un tiek spēlēti. Un daži arī ārpus Latvijas uz radniecīgiem instrumentiem, piemēram, lietuviešu kanklas. Mm, ar, par īgauniem nezinu, bet es zinu, ka uz kanklēm mm, ir, ir mani skaņdarbi arī spēlēt. Un tad man atsūta kādreiz kādu video, ka, teiksim, mana Spānija, man nu, tāds kultūra impresija eh, cikls ir. Un, ka Spānija iespēlēta uz lietuviešu kankles, un pēc tam vēl tāls poži un virtuozi iespēlēta, tad man ļoti priecīgi klausīties kaut ko tādu. Um, nu jā, tā kaut kā tas, tas nāk tā dabiski. Man liekas, ir. Uh, es gan mēģinu arī audzēkņus pamudināt uz improvizāciju, bet um, vispār, un, un es uzskatu, ka tā arī mm, tas ir labi un vajadzīgi, un vajag viņus tā pamudināt, bet es tomēr arī novēroju, ka arī šeit uh, ir cilvēki, Vienkārši ar dažādām tām dotībām, interesēm un vēlmēm, un tas vienkārši jārespektē. Jo ir bērni, kas, jā, viņi ir sajūsmā, viņi atraduši kaut kādu savu saskaņu, savu ritmiņu, savu kaut kādu foršu akordu, un viņi uz tā veido kaut ko jaunu, viņi aizraujās un viņi grib radīt savu. Un ir bērni, kas negūs no tā prieku, kad viņi, viņi jūtas tā kā ne uz sava lauciņa, um, tā, tā kā slidenā vietā, kad vi, <laughs> viņiem liek kaut ko. Bet viņi varbūt lieliski lasa no notīm, piemēram. Un, Es uzskatu, nu, ne jau visiem <laughs> obligāti ir jāpiespiež būt, būt tieši mm, improvizēt vai komponēt, vai, vai būt ārkārtīgi radošiem. Ja cilvēks ir, tad, tad ir, un ja nē, tad var vienkārši spēlēt instrumentu un tā. jūs klausāties Kultūras oāzi. Ikdienā ievas darbs ir saistīts ar Valmieras un Masalats bērnu mūzikas skolām. Mani interesē, kā viņi saprot, kas notiek nozarē kopumā. Man reizēm šķiet, ja bērnu mūzikas skolām noņemtu obligātās profesionālās ievirzes sagatavošanas slogu, tad pieprasījums, audzēkņu noturība un līdz ar to arī kultūras izglītības līmenis sabiedrībā būtu vēl augstāks. Lūk, ievas domas. Es gribētu teikt, ka tas ir. Um, nu, varbūt banāli teikt, koks ar diviem galiem, bet tur ir jāpaskatās vairāki aspekti. Tomēr. Un, un vēl ir uh, tas, ka uh, mēs jau varam kaut ko tā kā iedomāties, bet ļoti grūti būtu nu, prognozēt, kā tas tiešām dzīvē izvērtīsies. Bet es te gribu uh, pateikt par to, ka es saredzu, ka tas ir nevis tikai sloks, bet tas ir profesionālais izaicinājums tomēr. Tāpēc, ka cilvēks pēc dabas ir slinks. Es arī. Un, un, un tad, ja var vieglāk, tad labāk, vieglāk, un, un ja ir mazāk prasību, tad ļoti labi. Tā pašā laikā uh, ir gana daudz bērni, kas veiksmīgi, labi un priecīgi tiek cauri visiem šiem pārbaudījumiem, tam, ka ir vispār mm, tās gan tādas liels iekavas, bet es gribu tiešām pateikt, ka es ārkārtīgi novērtēju, ārkārtīgi esmu pateicīga par mūzikas skolu sistēmu Latvijā. Tas taču bērniem tik kvalitatīvu mūzikas izglītību burtiski par velti gandrīz vai piedāvā. Es, es to ļoti reti vairs kurā Eiropas valstī vispār redzu, nerunājot par pasauli eh, citur. Es, es piemēram, zinu, ka mm, Norvēģijā, kur man draudzene strādā, eh, Tur eh, arī ir kaut kādas līdzīgas kā muzikas skolām, un, un eh, tici vai nē, bet vienam bērnam eh, specialitātes stunda, tātad nu, tās konkrēti ir klavieres pie, pie, pie manas draudzenes. Um, Ilzas jaunzemes, ko tu arī pazīsti, ir nedēļā 22,5 minūtes. 22,5. Nu, tā kā jā, es ar sākumā nevarēju noticēt, bet viņi tur dala 45 minūšu stundas pusē. Un tad sanāk, tu strādā 22 minūtes un 30 sekundes. Es tādā gadījumā esmu ļoti laimīga, ka man valsts atmaksā tās 40 un, un vēlreiz 40 minūtes, kas ir nu, divreiz mācību stunda maniem koklētājiem. Bet tieši par to profesionālo izaicinājumu runājot, es teikšu tā, ka jā, man ir atsevišķi audzēkņi, ja, jau, jau ne tikai šajā, šajos laikos, bet jau varbūt gadus desmit atpakaļ ir bijuši tādi, un es par viņiem vienmēr esmu domājis un lauzījis galvu, kuriem es būtu priecīga, ja es varētu piedāvāt tādu atvieglinātu programmu, kur viņiem nebūtu jāliek atzīmes, viņiem nebūtu jāliek no nu, ieskaitas eksāmeni un tā, bet viņi tomēr nāktu uz muzikas skolu vienkārši saņemt un baudīt šo izglītību. Varbūt tas gala diploms būtu savādāks, tur būtu norādīts, kāda tieši veida šī izglītība ir. Es uzskatu, ka tādu vajadzētu, bet šobrīd uh, es arī neteiktu, ka nav pilnīgi nekādu iespēju, jo, piemēram, Valmieras mūzikas skola piedāvā arī mm, tā saucamo pašapmaksas grupu, eh, kur nāk bērns, bet viņam tad ir jāmaksā, mm, nu, tie ir, eh, ja nav atlaidi, tie ir 30 eiro, ja ir kaut kādi atvieglojumi, tie ir 15 eiro mēnesī, un viņš saņem četras eh, mācību stundas. Un viņš vienkārši, man arī konkrēti nāk meitene, viņai nav solfeģo, bet nu, līdz ar to reizēm man arī gan audzēkņi, gan vecāki ir kādi tur kā izteikušies par solfeģo kā par tādu bubuli, ka nē, nē, nē mēs negribam solfeģo, mēs tikai gribam spēlēt instrumentu, bet patiesībā, ja tam audzēknim nemāca solfeģo, tad man viņam ir druskuņi jāmāca solfeģo, jo nevar jau spēlēt instrumentu, ja nezinu nošu augstumus, nošu garumus un uh, ritmā tur kaut kādas uh, figūras un, um, un nezinu taktsmēru, ja, un tādas lietas. Nu, tā, tas, ir, tas ir jāzina. Uh, un, nu, lūk, tā tad alternatīva, piemēram, šeit, Valmierā, tiek piedāvāta, var nākt pašapmaksas grupā. Līdz ar to vai taisīt milzīgu papildus programmu un bloku vēl atvieglot to programmu, varbūt, jā, patiesībā es konkrēti par to labprāt iestātos. Un, jā, bet, bet principā, lielos vilcienos es esmu laimīga un apmierināta par šo profesionālo mācību iestādi. Ir jau arī iespēja iet, teiksim, pulciņos un, un iet tur, teiksim, arī visās, kas ir vēl kāda virziena, jāmahas mūzikas skola un. Mm, pilnībā pēkšņi aizmirsu, vēl bija tā Suzuki metode, kaut kur arī tiek mācīta. Ir, ir jau alternatīvas, un ir bērni, kas tur aiziet, bet ar visām tām alternatīvām ir gana daudz bērnu, kas tomēr, nu vai vismaz viņu vecāki, kas vēlas, lai viņi iegūst to tiešām pamatīgo mūzikas skolas izglītību. Es gribu teikt, ka tā ir tiešām kvalitatīva, ka tas ir kaut kas ļoti, ļoti vērtīgs. Un, un kamēr vēl valsts to dod, <laughs> Es domāju, ar visām četrām ir vienkārši jāņem pretī un jāizmanto un jāpriecājas, ka kaut kas tāds ir. Jo vieglāk vienmēr var aiziet uz vieglāku variantu. Vieglāk var vienmēr paņemt kaut ko vieglāku, bet, bet šis ir tāds maizīte ar garoziņu, bet ļoti vērtīga. Daudzskaitlnieks koklis lietots arī Ernesta Glika Bībeles tulkojumā 17. un 18. gadsimta vārnīcās un folkloras tekstos, tostarp 95% gadījumu Latviju dainās. Koklis spēle kristīgajās draudzēs un baznīcās nav ierasta lieta. Ieva ar to kalpo savā Masalacas Baptistu draudzē. Zini, kaut kā Es, to, es gan savos gados cenšos eh, mm, eh, nebūt vairs galīgi naiva un ideālistiska, jo gana daudz kaut kādās citās jomās esmu vīlusies. Bet tagad uz šo jautājumu atbildot man atkal tā tādā jaukā burbulī, laikam, sanāks, eh, ka es esmu dzīvojusi. Jo um, tieši par to, ka es spēlēju kokli, es nekad dzīvēju neesmu no kāda kristieša jutusi kādu apšaubījumu, noraidījumu. Esmu vienmēr aicināta spēlēt dievkalpojumos, spēlēt baznīcās. Uh, vi, nu, nu, un, un, un vienmēr arī no kristiešiem ļoti labas atsauksmes, bet uh, es, uh, ko vienīgais varu pateikt, Nu, es ierakstīju to disku, ja? un, un man pašai patīk, kā jau tu zini, tautas dziesmas. Uh, Un, un, un kā jau es tev arī uh, teicu, tas mans kritērijs ir tāds, kamēr svētais gars manī jūtas labi ar to. Es varu spēlēt un dziedāt šo dziesmu, jo viņās ir ārkārtīgi daudz skaistuma, bagātības. Viņas ir vienkārši brīnišķīgas. Uh, tas, ko gribēju teikt, ka nu, tad, kad uh, tas disks radās, jā, tad, nu, piemēram, bija tāds no tāda augstu stāvoša baptistu cilvēka tāds jautājums, vai tas ir kristīgais disks? Un uh, man tik ļoti nepatīk šis te, <laughs> tāds, tāds sadalījums, šīs te kastes. Tad man gribas pretjautāt, vai tas ir, ir kristīgā liepa, kas aug ārā, un vai tā ir kristīgā gauja, kas plūst gar, gar mūzikas skolu šobrīd, kur mēs runājam. Um, vai tā ir kristīgā uh, zeme un kristīgās debesis un um, kristīgais krēsls, uz kura tu sēdi? Um, nu, es esmu kristieta. Es, uh, es iespēlēju, iedziedāju, radīju šo mūziku. Bet, bet tur nav viss, aleluja, slavu Dievam, tur nav visi vārdi tikai tādi. Tas vienkārši tā ir mūzika, kas ir radusies no cilvēka sirds un rokām, kas mīl Dievu. Ievai tuva ir rakstniecība, arī viņas vecāku mūža darbs dažādā veidā ir ticis veltīts vārdam, valodai. Tētis, valodnieks, Latviešu valodas institūta vadošais pētnieks Ojārs Bušs, māma Sondora Buša, latviešu filoloģe un angļu valodas skolotāja, tulkotāja. Rudenī klajā nāks arī Ievas pirmā grāmata. Jautāju, kāpēc viņa nevar nerakstīt, un par ko būs debija literatūrā. Es, a, es atceros, ka man vienmēr paticis rakstīt, bet, ja man jāatcerās tāds uh, spilgtākais manas rakstīšanas aizsākuma laiks, tad es atceros tādus vēlīnos uh, patsmitnieces gadus, kad es staigāju gariem vaļām matiem un pašas uh, šūtās kļošanēs un ar imanta ziedoņa dzējas krājumu tarbiņā pār plecu pārliktā un, un ar dienas grāmatu. Es vienmēr, cik no atceros eh, sevi. Nu, labi, varbūt eh, tiešām, kad bija galīgi bērns, tad vēl nē, bet, bet, eh, bet, bet agri diezgan sāku rakstīt dienas grāmatu. Jo man kaut kā šķita svarīgi, pat ne svarīgi, bet tieši kā tu arī teici, nu, kāpēc es nevaru <laughs> nerakstīt. Man, man šķita, ka es nevaru, nevaru vien izturēt to, to pasaules skaistumu un spilgtumu, ja es viņu nepierakstu. Un īpaši drusciņi jau pārlecot uz, uz, uz mūsdienām, uz, uz šiem laikiem, tad ir tā, ka es kādreiz domāju, nu labi, varbūt neuzrakstīšu, bet tie vārdi virknējas galvā kā tādas, kā tāda vīnogu ķekari, kurus vienkārši ir jānoplūc un vienkārši jā, jāļauj viņiem pārstrādāties un, un, un kaut kam tapt. Un, un plūst tam, tam, tam vīnam, labi audzētājiem par grāmatas aizsākumiem. Varētu īstenībā pieminēt 2016. gadu, kad man bija nesen kā piedzimis otrais bērniņš, tātad man bija divi mazi bērni, un, un tā sadzīve ar viņiem bija tik tāda, man kaut kā nu, likās, ka tas viss ir tik ļoti. Pat grūti pateikt, vienā vārdā eh, ļoti, ļoti spilgti, jaudīgi, sarežģīti, unikāli ar iza, izaicinājumiem eh, pilni, ka, ka man gribējās padalīties un eh, reizēm gribējās padalīties arī vienkārši tāpēc, ka ka bija arī grūti vienkārši izturēt to, to ikdienu. Uh, un vēl man gribējās padalīties tā, tādēļ, ka patiesībā es nebiju pat īsti gatava tam, ko es piedzīvoju, tad, kad es uh, kļuvu par mammu un īpaši jau, jau par divu bērnu un vēlāk vēl trīs bērnu māmu. Uh, grāmatas nosaukums ir Piens un Asinis. Um, jāsaka, ka sievietes um, Un īpaši jau tieši mātes dzīvē šie šķidrumi līst diezgan daudz. Un, un, un man arī bija tāda diezgan sāpīga pieredze, kad šie šķidrumi arī sajaucās vienā, bet <laughs> par to, par to var lasīt grāmatā. Jā, varēs lasīt. Apakšvirsraksts ir sievas un mātes dienas grāmata. Um, es kaut kā ticu, ka katra cilvēka dzīve īstenībā ir tā vērta un gana interesanta, lai par to uzrakstītu grāmatu. Bet nu, man tā ir sanācis, ka es rakstu uh, un uzrakstīju tieši par savējo, jo <laughs> vienkārši citas dzīves es tik labi nezinu.